Eta laborantxan ere sartzea eginda laborarien etxea estreinatu du Dona, Dona Paleun joanen larun batean departamentuko laborantxa gambarak gurekin Jean-Pierre Goiti presidente ordea egunon. Bai egunon zueri. Hainbat gai, eh, ipatuko ditugu, Maison de l'Agriculture laborarien etxeai, irakurditaike etxe horren Errandu erranduzue eh, gure mikroan den larun batean, Frantzia Mailan, notre legearekin, eskualdea laborantz, edo eskualdeak laborantza gambarazkarra ukanen zuela, eh, notre eh, legea horren bidez. Azpimagatuz, instituzio mailan, eskualeriko laborantza gambarazela laborarien etxe hori, hain izako eskualeriko laborantza gambararen lekua edo lana zalantzan ezartzen duzu? Ez, ez, ez, ez naiz bateri hortan txartzen, eh? eh, gauzak eh, desberdina dira. Nik errandut notre legea basela, beraz lurralde kolektibita teoriek eta aldatuko dira. Jakinez, notr legea hori arzimbaliman ginuen astapenean, ziela errielkargoak, regionia eta Europa hori zen. Bon, ba, diakinez, gaur egun bizititugula herriak, departamendua eta beraz estadua. Hortan ginen. Bon, ba, beraz, horrek eran nahi zuen uh, eta akitaniak, zinez uh, toki hartzen duela instituzio mailan. Gio, bestaldetik pasatzen dena uh, eh, gambararen lege berezian eta bada dekretu berria, berri bat, nun de, uh, dekretuak erraiten du, errialde guzietan, beraz, akitania mailan, izanen dela laborantza gambara ba-, bat errialdekoa. Eta horrek biltzen ditu amabi departamendu mementuan. Eta uh, dekretu hortan ere agertzen da, nola emeki emeki departamenduak, departamenduan indarra eran ezake laborantza gambarako uh, eh, indarroiek, emeki emeki aportzen dira eta denak bilduak izanen dira, beraz, akitania mailan. Baina horrek eran nahi du ere, behar ditugula uh, eta urbiltasuna uh, jarri laborantza gambara horren artean eta uh, gure uh, lurralde horietan. Eta beraz, guk erran dugu, jadanik erran aginuen behar ginuela instituzio mailan laborantza gambara bat, uh, laborantza gambara jarri ere Euskal Herri mailan. Eta beraz, joan den ibiakoitzean estrenatu dugu, uh, sail edo mail hori erran da zinez uh, laborantza gambara, Eh, molde behian, beraz, eta uh, eh, eskoal eh, iparaldean. Bez, maila guziak ze jol, ze jol, jola edo ze funtsiukanen du uh, horrek? Bon, bon, horrek, gio, behar da jakin, uh, taldea uh, martxan ezari dugula, ere, beraz, talde berezia, talde berezi bat, eta da, beraz, ipar euskal erriko orientabide bat zordea, Eh? Nun biltzen dituen eh, Euskal Herriko autetxi guziak, eh, mailan, jo idokia izanen da elkarte batzueri eta bar, eh? eh eta beraz bat hortan hartuko ditugu eh, jahaikidik ere eh, lelege mailean eta zerpatsa zenden beste laborantza gamaretan eh, Euskal Herriko eh, orientabide nagusi batzu. Horiek eran eta eran ezake, Eh, zure galderari segitzeko, niretzat hori pundu bat zen, eh, beraz eh, gure autoa zen e, Euskal Herriko Laborantza instituzio mailan e, segitzea, hori egin dugu, orai, orai galdera izanen da, ikusiz zoin egoera den eta es, laborantza mailan izan da Euskal Herrian edo Frantzia mailan edo Akitanean, kapablegien ez Euskal Herri mailan, mai baten inguruan jartzea beraz uh, eh, sinikat guziak, elkarte guziak ikusteko. Ez, eh, atea idekitzen uh, eh, diozue hainitzako laborantza gambarari, badira itzahmenak, jadanik, hainitzako uh, laborantza gambara eta departamentuko laborantza gambaren artian, baina uh, elkar bultzatzeko? Nik, nik diot, uh, orai eh, lan hori behar dugula edeman. Ikusi zoin den egoera, ez dugu segitzen albeti ez edo uh, edo LBRen artean eta hola hori bakotxak baditugu gure ikus moldeak. Gio ikusten dutana da ere gure artean gielarik eta beti akordio bati buruz bon, eta lortzen dugula akordio bat. Beraz, orain eta ikusiz nola antolatua izanen da beriz eh, beraz ere uh, eh, erri elkargoa euskal mailan, eno ustez toki instituzionala hor da, uh, da eta legearen arabera behar ditugu gauzak antolatu. Notre legiarekin, eh, piskat behar zela egokitu, eh, aktualitateari eta legeer nunbait, eta laborarien etxia estrenatu da Dona Paleun, departamentu Laborantza Gambararen ganik, hori ipatzen dugu zurekin Jean-Pierre Goiti, eta be, prezeski, eh, notre lege hortan, laster abiatuko da, urtarilaren lehenian, Ipar Euskal Herriko Herri Elkargo Bakarra, Departamenduak eh, laborantza gambara horren eh, alde agertu da, eh, eta nola ikusten duzu elkarlana, jakinez laborantza ekonomia sailean sartua dela, or? bez nola ikusten duzu geroa, gero urbila egitura berri horrek ilan? Beraz, gero urbila nola ikusten dugun, ba, joan den nibiako itzian estrenatu dugu, etxe berri bat, erren ezake, eta zinez lotua da erri elkargo berri hori. Eh? Beraz, guk eh, pentsatzen dugu, uh, harremanak izanen dira, eh? zuk erra egiten duzun bezala beraz la, laborantzia ekonomia mailan sartzen da, erri elkargorek eh, beraz arduratuko da uh, ekonomiaz, eta gure ustez, laborariek eta laborari elkartek, beraz denek, behar dute proposatu zerbait laborantza munduaren zat eta uh, e, ekonomia horren zat erri Ez da, uh, ez dugu eta uh, bizitu behar, uh, erran ezake... Ziste beha egon behar. Ez, eta ez du erri elkargoak erran behar, ze behar dugun egin. Eh? Beraz, hor, ene ustez, harremanak uh, bon, badira diadanik, baina beharko dira uh, zinez askartu eta hortako zede beraz horian ta, uh, eh, eh, bide talde hori uh, eta xertu dugu plantan. He, hori da gure helburua. Jakinez, bon, erri elkargo horren alde ginen, naiz izan ziren, bon, ez ginen denak berdin uh, ikus molde berean, baina orokorki erraiteko uh, erri elkargo hori zela zinez uh, egokiena. Aipatzen da ere, estrenaldi hortan, eh? joan dena larun anginen, beraz, eh, zuek antolatu ekitaldiat jabatua izan da, etxarri gazteluaren salmenta salatu da, AFMR etxarriko administrazio kontseiluko kidezira, Jean-Pierre Goiti, leporatu zauzue, bereziki, et Bartelemi Ager presidenteari, kudeak eta txarra, eta azken amak urteotan eh, bereziki, 6.000 mila euroko diru zorra, bez uh, zer diuzu uh, eh, akusazio hortaz? Bon, ba, bi, gauza, eh, ene, eta errepostuan, uh, bon, egia da trabatua izan giela, bon, ez dakit zer behar den pentsatu. Ulertzen duzu, ala ere? Olertzen dut manifestalia uh, izan da, hori olertzen dut, uh, forma, afen, langilean keskare olartzen dut. Ez dutana olertzen, da nola pasatu diren gauzak. Eh? ere ez dute olertzen, nola zain fite saldu den, uh, eh, konzertaziori gabe? bai, nahi dut egan, ibiakoitzeko izuntan, nola pasatu diren gauzak. Gu ginen estrenalde bat, batetan, uh, omen zen ginuen ere Jean-Michel Antzola behar zena, bon, beraz, eta hori izan dira, oi utxiztut, ez dakita zer eta zer, bon, Uh, lehenbiziko gauza bat, eh, harremanak nahi zituzten lotu hor ziren autetxi eta uh, administrazio kargudunekin eta hori posible izanengo zen, jakin baginuen, bon, ez dugu jakin, beraz, pasatu da, molde triste batean erran ezake, hori lehenbiziko gauza. Gio, uh, arzen bali madugu etxarri eta so egiten bali madugu uh, prezeski laborantza, laborantza adahari, eh, diakinez sozial eh, ahunt eh, joan adela etxarri gaur egun, eh, baziden... Eh, adar... ustaritzen dela egan nahi duzu? Uztaritzen da, baina sartua da zinez formakuntza horietan. Eta hori duela aspaldi. Be, formakuntza ere eh, haintzinetik uh, utzi balima da, etzena txiki behar, prezeski, edo jendekin mintzatuz, gehiago, edo zenta ba, ba, barnekaldia ustenari baita, odolustia da, eta behar bada onartu diru zama, hainfite, zorren estaltzeko, konzertazio falta hori leporatuaz hau zuen. Bai, bena, ja, ja, bai, nahi dut, nahi dut, eh, nahi ditut entzun, eh, edo zuen gauza, bena, jakin behar da, ni eh, sartu eh, nintzalaik eh, kontseilu administrazioa, lehengo historian txartzen bali madigida, nola uh, eh, etxarri sortu zen, eh, ziren uh, talde batzu gehienak. Eh? Zen FNSOA, ZENGIA, APCA, enfin, SAFER eta abar eta abar. Bon denboran eh, eta bi gauza ziren promozion sozial beraz BTSak, eh? jakinez eh, laborari batzuek pasatzen al zutela beren BTSa hor, eskola hortan, eta gio zen ere formakuntza uh, laborantza gambarekin eta preseski teknikalariekin, erran Bon, emeki, emeki, ikusiz formazio inizial mailan sartu BTS eta horiek guziak galdurute, eta ikusi ikusiz ere uh, APCak, beraz laborantza Arantxa Gambarek hartu dutela bere gain formakuntza hori. Beraz, ada hori emeki emeki apurtu da. Bon. E, Prezeski, apurtu egin zinetzen, ala ere laborantxa gambararekin eh, atxikitzen al, ordean? Autu bat eginda, baina? Ba, ez dakit, gio, uh, berek, uh, nola erren ezake, uh, etxarrin ziren uh, jende horiek eta uh, formakuntza mailak, uh, mailetan ari zirenek eta bestek eta zuzendariek eta horiek guziek, nola ikusi duten uh, beren helburua. bon, gaur egun, gauza gauz da, gio zilo bat bazen beraz ekonomia do diru mailan. Kudeak eta txarra da? ez dakit gude eh, hartzen balima dugu saniter sozial mailori, oso ongi doa. Eh? Zergatik ez atxiki beraz etxarrin, eh, eh, beti barnekaldearen eh, arazoari erantzuteko? Bon, jakime arduzu ere, bon, izan dira, bon, ez, ditugu gauza guziak e, e, hemen eranen ez baitugu denboradik, baina izan dira ere hareman batzu, beste talde batzuekin, beste liceo batzuekin eta ikusteko zer posibilitate zen. Nik ni haurek eta ukan uh, elgarrizketa batzu, hango formakuntzako uh, jende batzuekin eta senditu dutana da horiek zutela antik joan eta kostalderat etorri. Usta edo bertin beste toki batetat. Logistika mailan egistasunez? Bai eta bai, bai. Hala ere etzen pentsatzen al, mintzatuz beti uh, eh, ango jendeekin kesu baita, bakizu hori? Ba, hori bat, hori badakit, bai, bai. Ez da... Be, beti posible da, bon, ez da egin, ez da egin. Logistika mailari erantzuta emalima da, denak joan endirak kostalde edo lapurti bajenek alderat, eta nola txiki jendia, amikuzen edo garazi baigurin, siberuan, prezeski ba... berbada izaiten laltzen eh, problematika hori erantzuteko? Posible zen, posible zen, bon, erraiten dauzut, sei hilabetez, ni aizan niz ikusteko zer posibilitate zen. Eh, eta erran nezake, uh, sei buruan ikusi dugu ez dela, ez dela guretzat bederen posible zerbaiten egitea. Voilà, hori da. Eta integrister saltzia ere... Eh, ba, hori, ba, hortan uh, beste gauza bat da hori, ez nahiz bat ere integristen horien uh, hildoan, <laughs> hori gauza, gauza seura da, Bon, ba, Uh, Baina, uh, eginda, oh, egin egin e-, nahi dut, egin da. Ez zinen alde? eginda. Uh, eh, barnetik? Ba-, ikus moldetik, ez nintzen alde, ikusiz zer eh, eh, egoeran ginen eta diru mailan eta berzen hene ustez saldu. Voilà. Berdin, berdin, mainan, bon, ez da historia beti uh, egiten, huts bat izan dira, bantzuk erraiten duzula, duzuna harreman batzu e, behar din e, tokiko diendearekin, tokiko politikoekin ere, Or, kargudunekin eta... Damutzen ziste guai Bon, berdin, berdin, iku, ikusiz, e, ikusiz gauza Ez dugu erten duzun bezala demora intzina doa, sartzeko dosierak bukatzeko Jean-Pierre Goiti, behi esne krisia, dez hor, bon, badira behi esne azleak, hemen, gehi? bai. bai. Eta presio, ez ne presioaren eh, saltzeko eta presio horren emendatzeko, ze, ze aipetzen duzue laborantza gambaran? Bon, lehenik orokorki hartu zebe jenea be eragitakoak aragitakoak eta produksio negoziak erran nezake uh, gauza uh, zinez askar bat presioak behar ditugula erabili eta etxaldetik jalgitzen den uh, moskinarekin pri de revien delakoriekin, eta gio salmentetan, eta presioliek berdu segitu. Mementuan bizitzen duguna da, eh, beraz, e, eh, e, eh, masina hundi horiek, eta berek finkatzen dutela presio bat, eta gio presio hori berdugu guk aplikatu gure txaletan, horrek ez du segitzen al. Bon. Uh, eh, Artzen madugu beraz uh, behi uh, esenea, izan dira ez da bada batzu laktalizekin eta abar. Bon, uh, Lehenbiziko urratxa izan da laktaliz ekartzea behiz beste enpresen eta taldean edo inguruan, uh, presio baten uh, beraz finkatzeko. Bon, hori gauza uh, egina da, presio apal batean, hori gauza xorra da, ez gira ono eta... Uh, nahi dugun presioan, eh? eh ikusiz eh, gaur egun eta mm, produksio hortan hartzen ez dutela irabazidik. Eh? Hori da uh, bon, irabazi e-, ukaiteko behar lukete mila pintan inguruan, hiru eta uh, hiru bat euro. Eh? Eh, gaur egun, gaur egun gira, berreun eta, berreun eta iruetan ogoita mar bat eurotan, bon, eh, hartzen balima dugu iruen eurotan eh, geldituko gira eh, urte honetan. hor da, zinezken katsara jo hartzen balima dugu beraz, behi aragiak, Eta, eta bar hor ere, ikusten duguna da eh, presioa zinez apala dena dela, eta beraz, eh, eh, hor uh, uh, gure ustez eta ikusi zezerpatsatzen den beraz uh, dunetan, uh, azle batzuek usten dute, behi horiek diten dira merkaturat, eta gio, uh, zinez, uh, presioak apaltzen dira. Eta gio, bada beste gauza bat, telebistetan eta ikusi ditugu erreportaia batzu, nun, erraiten duten jendeari ez dela gehiago adagirik jan behar edo betita gutiago. Ez promozionia beharko duzu eberriz azkartu? Promozionia hasi da, mm, eh? eta akitaniako behi horien inguruan, uh, beraz uh, ostatuekin eta koziner eta eh, horiekin uh, uh, Eh? Idortea eta egazti gripa begai horiak atxikiko ditugu berdin laborarien emanaldiaren zat, Jean-Pierre Goiti eskertzen zaitugu gomita onarturik. Bai, mil eskertzu eri eta beraz, baso